Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je uputen nikoga u zablu ne može odvesti. A koga on ađe o džel, ostavi u zablu, taj nikada pravoga puta neće naći, nema onoga koji će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I svjedočim da Muhammed Allahu robi Allahu poslani, koga on subhanahu wa ta'ala poslao sa istinskom vjerom, da istigne na svih ostalih vjera, pa makar to bilo krivo mušnicima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u proučenim majetima u prevodu glasi, Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. On će vam vaša djela ispravnim učiniti i grijehe oprostiti. A onaj ko se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, taj će postići pravi učje. A znači, najbolja uputa, uputa je poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najbolji govor je govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Najgore stvari pod jenicu novotarije, stvari neutemeljan na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika sallallahu alihi wa sallam. A svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od njih. Zavno, braći, u današnjem vremenu, kada vidimo i osjećamo blagodati, opet kažemo blagodati koju Allah subhanahu wa ta'ala daje kao čestini. I govorili smo to u više navrata, Allah uzviše mi dao kada ima snijega, bude i vodi. Allah subhanahu wa ta'ala se zahvaljujemo na tome. Ali tok, ove danas je džume, braćo i inače, predavanja vezani i hudbi, Allah subhanahu wa ta'ala daje da se tokom sednice neke teme same po sebi namestu. Evo ja sam danas planirao govoriti jednu stvar, braćo, i pred samu džumu Allah subhanahu wa ta'ala dade da insan mora progovoriti nešto drugo, a ovo drugo bude važnije od onoga prvog. O ovim hladnim danima, braćo, i to smo više puta napominjali, ali sada da se posebno prisjetimo, oni koje Allah subhanahu wa ta'ala počastio danas da pronose zastavu La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, u Čečeniji, braćo. U Čečeniji, tamo na Kavkazu, su otkrijeti od najhladnije zima na zemaljskoj kugli, braćo. Allah subhanahu wa ta'ala tako dao. I tamo se nalaze naša braća koji se žestoko boje na Allahovom putu. Nalaze se braća koje Allah subhanahu wa ta'ala počastio zimom. Nalaze se najodabraniji i najbolji Allahovi robovi koji danas hodaju po zemlji, nalaze se na tim prostorima. I pogledajte, braće, dok drugi muslimani spavaju, dok jedan dobar dio muslimana prijatelje sa nevjernicima, dok jedan dobar dio muslimana se poistovjetuje sa nevjernicima i slavi hršćanske praznike, vidite Allahove robove koje je on Anzeva džel počastio da brane njegov uzvišeni dini. Allah subhanahu wa ta'ala je tio tako da bude vraćom. To je što su se zvale najveće dvije super sile na zemaljskoj kugli. Allah uzvišen je svojim kaderom odredio silu da one padnu na rukama od prilike najsiromašnijih ljudi kad bi ovako pogledali genialički. Najveća super sila koju se zvali Rusija je pala na rukama prvo Mujahida u Afganistanu. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala počastio jednu malu skupinu muđahida u Čečeni i opet Allahovom voljom je ta super sila koja se zove Rusija. Mala i danas vidimo kako samo broje zube braće od rana i u broje mrtve od zalbijenih gubitaka na vojnom polju. Allah uzvišen je dao da ta jedna mala skupina koju on uzvišen je pomaže pobjeđuje veliku super silu. Allah uzvišen hoće da porazi, ponizi te nevjernike, da vidje da oni ne mogu ratovati protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah uzviđa ni neka da ne iskušenja da ljudi osjeti blagodati i počas pobjede, a neka da braćo budu iskušenja kada mi, dunjanući, ne mislimo uvijek da je na našu stranu, pa nama to nekad bude teško, međutim Allah subhanahu wa ta'ala zbije nas hrvim. Allah je taj koji sve vidi, sve zna i sve čuje. Pa se sjećamo, braće, isto tako pobjedonosne bitke na bedru. Kad je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa jednom malom skupinom mužahida u odnosu na nevjernike, sa malom skupinom ashaba radijallahu anhu međma'in, pobjedio veliku skupinu nevjernika Allahovu volju. Međutim, braće, kad je došla bitka na Uhudu, nije bilo kao na bedru. Muslimani su zadobili prvi dio bitke, u drugom dijelu su preživjeli velike gubitke. I osjetilo se kao da su izgubili, međutim Allah uzvišen je opet zaštitio svoga poslanika sallallahu alaihi sallam i ashabe. Isto tako se braće znači, dešava i danas. Ponekad budu neke jeseske i zaake bitke u kojima Allah subhanahu wa ta'ala dadne pobjedu muslimanima. Ali se ponekad desi da ta bitka bude kako se izgleda nauči u korist nevjernika, međutim nije to tako da Allah subhanahu wa ta'ala počasti da između skupina muslimana izabere se i ide. Da Allah učitelj odabere oni koji će od subhanahu wa ta'ala uvesti u džennet. Pa ćemo mi vidjeti evo vrat kako sada kaže da je od silnih pitaka koje se ovih dana dešavaju u Čečeni i nekoliko hiljada ruskih specijalaca Allah subhanahu wa ta'ala je porazio u Čečeni. Kaže čak da su se na kože iskrcavali kako se zove oni žestanci. Napadi gdje oni specijalke iznad kad osjetije u kojem dijelu hrakta napadaju. Helikopterskim žestancima izvrše napad na vrh kota pa se oni spuštaju tako da opoljavaju polje kad hraću. Međutim, Allah uzvišeni neka dalje keramete koji su čudni za ljudski um. Pa kažu vraća da se desilo na tim vrhima kad su izašli da su čuli pucnjavu i farbu, kad su izašli kare nađe se ruski vojnici da leže bez glava. Kaže nismo i nije ubili. Ali su ih zatekli i oni su iz svojih pučaka na nešto pucali. Ali su kaže bez glava svi leži. Mi smo vidjeli i ovdje braće na vodu gdje mnogo mnogo nevjernika je ostalo bez glava. Što je Allahom subhanahu wa ta'ala vojom. Nešto zbog od ruskih rupo, nešto od, od velika koje Allah subhanahu wa ta'ala potvore kao pomoć. Tako se isto desilo u Čečeni, međutim sad u ovoj kaže akciji jedno i jedna određena grupa skupina mužahida je ostala vraćo, kako bi kazali u okruženju. Jer u tim silnim i sredstavnim godbama, po tim toliko, toliko broja nevjernika, ponekad se desi da oni opkole muslimane, opkole mužahide i desi se da oni određeno vrijeme budu u okruženju. Međutim, Allah uzvišen je zdije i na tom skupinom i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ih pomogne. Allaha uzvišenog molimo da ih izbavi iz okruženja. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ih počasti pobjedom. Molimo Allaha uzvišenog da uzrma slo pod nogama njihovi neprijatelja. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da uništi ruce. Molimo Allaha uzvišenog da one koji su okolili okružili braći da ih Allah razvije njihov obruži. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da spusti svoju pomoć i pobjedu i da postave skupine mele kao pomoć braći i da je tako izgledi da im Allah subhanahu wa ta'ala otvori vrata svoje milosti i da im ukaže na pravi put. je braća da se ova braća bori da Allahova riječ bude gornja i da od najvećim skupinama nevjernika javno kažu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah vidimo na drugoj strani kako umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam radi ono što u vjeri nije naređeno, radi ono što je zabranjeno, bave se stvarima koje nemaju veze sa vjerom. A zašto se to sve dešava, braćo? Zato kada se pojavi neznanje u vjeri i kada se pojavi mala skupina onih koji pozivaju na istinu, a pojave se velike skupine onih koji pozivaju u zabludu, onda se desi vraća situacija da bude drugačija. Onda muslimani pomalo počnu da ulaze u novotarije i počnu da lutaju i počnu da draže i prozivaju ono što je novotarija pravim putem, a ono što je sunet prozivaju novotarijom. Allahu subhanahu wa ta'ala se utjeđujemo od toga. Vidim ovih dana kako muslimani dok naša braća ratuju, dok se bore i krvare na Allahovom putu, dok uzvidu riječ la ilaha illallah visoko iza svih sistema, vidimo na drugoj strani, braću, kako muslimani padaju u gaflet, kako muslimani obilježavaju rođendan kažu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Želeći tako kaže da iskažu ljubav prema njemu. Oni ne iskazuju tako ljubav, nego samo hoće da pokažu svoje neznanje. Oni na taj način hoće da pokažu da se novotarijama ne mogu da odupru. Ne mogu da budu uzbrani na sunnjaci nego hrve u novotarije. Hrve u ono se Allah subhanahu wa ta'ala zabranio da se čini. Pa vidimo kako skupine muslimana i da je plaću i učije stihove koji nisu građu propisani u vjeri. Kad učije stihove kojima zatvoravaju se šeitan u umodeći tako stvari koje ne postoje u vjeri. Pa ćemo vidjeti, braće, da povedemo svu kompletnu situaciju. Odakle to sve počeći. Odakle se sada postali kako i nekada zvali muslimanski vladari u koaliciji sa nevjerničkim vladarima. Odakle da i sama prijateljici koje oni zovu muslimanskim vladarima budu u koaliciji u savjenu sa ruskim vladarima. Sve to koalicija koja radi na razvijanju onih skupina koje je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao da budu pozivati na njegovom uzvišenom putu. Pojedlo ovim koji danas obježavaju na bude braća dolazi od Čida, jer su Židovi prokleti uveli i kažu u sadašnjem dobu patinijskoj državi koja je bila nevjernička država, država koja se ukivala u istam kao i ova danas Perzijska, vaša poklonička, Čidska država, koji ukivaju u islamsku državu, a i to je država čija je akira kufr, država koja je uzela u save sve nevjernike i zajedno sa hršćanskom judaističkom koalicijom čije rade na razbijanju islama i muslimana, braćo. Oni su uveli teme vlude i novotarije koji se protežu i do dan danas. I vidite šta kako danas i dan danas uvode stvari koje nemaju veze sa islamom, gledajući na tim skupojima da prođe nešto od Kur'ana, ali da se to ostave tragovi, pa da se vidi da su oni nešto zabilježili. Evo u ovoj džami isto u ovom selu dole, za vrijeme obježavanja kršćanske nove godine, kako oni zovu, oni su zoni jer sada u toj noći ćemo učiti Kur'an, u toj noći svake godine ćemo se zakupati u određenom vremenu, i to zovu veće Kur'ana i to odabrano veće. I onda iza toga štampaju sve delove i proturaju po muslimanskim kućama. Ne bi li muslimani zaboravili, braće, šta je sumne? Ne bi muslimani zaboravili, pa će jedni muslimani čekati od dvijete do druge godine da sjede u takvim skupovima i smatrat će da je to islam. Drugi će sjediti od mevluda do mevluda smatrajući da je to islam. Treći će sjediti na drugim skupama i obilježavati i učiti samo na kaburovima. Kažu sada su do te mjere zabludjeli i zalutali, da su uveli kaže da se na teglu obično uči jarci, pa zavrne onu teglu na koju je pručio jarci i proda nekome da ono dete nakon da ispusti onaj zrad na kabor. Pogledajte dok je to došlo. Prave po kabrovima spomenike, prave otvore kao krćani što rade i u hranu na kaborovima, pale zvijezde na kaborovima, sve to zavoda do zablude, a svaka novotarija je zavoda, svaka zavoda vodi u vatru da nas Allah uđite ni sačuva od toga. Vidimo kako je stanje danas među muslimanima. Zašto se ta masa muslimana danas, braćo, obrušila na istinu? I vidite koliko ljudi danas diže svoj klazi, svoje jezike, borijeći se javno protiv istine, a propagirajući novotarije sjedeći na skupovima u kojima se te novotarije promovišu. Pa ćete vidjeti u toj javni mi smo pratili i čitavog pjela možda hiljadu ljudi ode dole da proslavi taj dan učenja kako oni zovu. Vidjet ćete hiljadu i pol ljudi kako sjede dole da obide gdje je nevlud. Vidjet ćete i kako nose maramice i plaću, ali kad se spomene istinski sunnet, kad se spomene brada u islamu, kad se spomene šarijat, isti ti ljudi dižu glasove i kažu na uzbiljaj dana, nama to ne treba. Ne treba, kaže, nama to, nama treba tradicija naših djedova i pradjedova, a ti djedova i pradjedova tradicija steže do ovih novotara, koji su to uveli u vjeru i danas je teško ljude pozvat na sumnjen i teško im objasniti šta je to sumnjen. Zašto se obrše u Čečijeni istom vraću? Ima samo, vidjet ćete, prijateljnik koji se zove nekakav legitimni muslimanski vladar. Otpadnik koji je skopio savez sa ruskim prijateljnikom. I oni u savezu zajedno rade na razbijanju islama i muslimana u Čečijeni. A oni njega zovu legitimnim muslimanski prijateljnikom koji predstavlja muslimane. I jedna dobar dio muslimana je pokoran njemu i sluša naredbe i samo od ruskih prijateljika koji preko njega to proturaju, dok se jedna mala skupina muđahida bori da Allahova riječ bude gornja, jedna mala skupina koja se odriče svih novotarija i zabluda, jedna mala skupina koja se odriče pogrešnog i krivog tumačenja Islama. A zato, braće, sve to rade, sad ćemo posebno malo i na ovu, rade radi ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljubav prema Allahu Azze wa Jele, braće, jeste i vjerovanje u njega učitelom osnova vjeri. Ljubav prema Allahu Subhanahu wa Ta'ala se krije samo u srcima iskrenih Allahovi robova. Ljubav prema Allahu Subhanahu wa Ta'ala se krije u, u srcima onih koji na temperaturi minus 20 ili 30 budno gdiju na Allahovom putu. To je ljubav prema Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Međutim, Allah uzviše mi je dao primjere ljudima da vide. Ako ljudi odustanu od vjere i ljudi odu da slijede kršćansko-židovske običaje ili ljudi odu da oponašaju drugi narod, Allah uzviše mi je dao objašnjenje mu'minima kad kaže uzviše mi je sa zila Ja ju hađadina amenu me jer srda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم Ovi koji vjerujete, ako neko od vas otpadne od svoje vjere, pogledajte, ovi koji vjerujete, ako od vas neko otpadne od svoje vjere, Pa Allah subhanahu wa ta'ala će dovesti drugi narod i kaum koji njega voli na i oni njega voli. Doće druga skupina i drugi narodi koji će slaviti Allah subhanahu wa ta'ala. A čitava bosanski narod ovdje kaže na uzvjetljena ta'ala mi nećemo sunneta. Allah uzvite mi zihovi kisli i potomaka iza u skupinu koja kaže mi hoćemo sunnet i umrćemo za njega. Mi hoćemo da se Allah ovdje rođivi na ovim prostorima, makar svi mi izginuli. Isto tako skupina u Čečeni i Braćo. Ako ostali narod neće Allahu vjeru, hoće skupina muđahida koja će na minus 30 čekati samo nevjernika i pjeti na Allahovom putu želeći da se Allahu vin samo uzignje braće. Dođi dvije skupine koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, koji Allaha vole pa i on uzvišeni njih zavolio. A najveća blagodat je da Allah subhanahu wa ta'ala voli roba. Veća blagodat mu je koliko hoće što to vlad da ukravi, ja volim Allaha uzvišenog. Veći je da Allah sebe voli. A zašto se voli? Ne voli Allah subhanahu wa ta'ala roba osim da je njemu uzvišenom pokoran i da je pokoran njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ova ljubav se braće ne zadobija ako nema pokornosti prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Kako kaže uzvišen na drugom mjestu, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفر لكم ذنوبكم Reci ako Allaha volite, mene slijedite, pa će i vas Allah voljeti i oprostit će vam grijehe. Ako bi ovaj narod kazao, braćo, mi volimo Allah subhanahu wa ta'ala, mora da sjedi sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I Allah je kaže da on njih zavoli da im oprosti ovo što radi. Ali on ne kaže tako. Nego oni kažu mi moramo držati tradiciju mevluda. Mi moramo trošiti i vjetak i onda izvišaju hadise u kojima se spominje da neko potraši dirhem za ono i za ono, kar imaće nagradu, pa se oni natječu i jakve jazniti kako će potrošiti 50 ili 100 maraka u šerbetu ili u neđevu, da počasti onoga koji je došao da pravi tamo i puće stihove nekakve koji nemaju temeljena u islamu. Kao što su slične stvari, kada je Đoče Čoči se odjave govori. Jedan Đoče govori onome drugom nešta. Nema to u temeljena vraća na takav način. Ali oni ne da troši da bi to odživio da bi tu tradiciju držao. Međutim, Allahova ljubav se zadobija u svijetljenu poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Jer poslanika alihi sallatu wa sallam je dostavio braću objavu. Na Arfatu rekao poslanik sallallahu alihi wa sallam, o skupe, čitav skup tada bilo oko stotinu hiljada hava braću. Jesam li vam kaže dostavio hel, hel, hel, Allahumma kashhad. Kaže Allah moj, jesam li dostavio Allah moj posvjedoči. Kažu Ashabi radi Allah anhu, jesi Allah poslanić. Ti si nama dostavio vjeru, onako kakva je objavljena i nema više dodavanja ni oduzimanja braćom. Spominjali smo prošli put braćo, u poveri koji je Allah poslanić sallallahu alaihi wa sallam u Medini braću ostavio i zasnovao. U jednoj od tačaka, tačka broj 15 se kaže Allah subhanahu wa ta'ala je Allahova srdba i prokletstvo je na onoga koji bude pomagao novotara u vjeri. Neka Allahova srdba i prokletstvo na one koji pomažu novotare u vjeri. A sad su sami novotari da ključe vrata sami u ovdje. Neka Allahova prokletstvo i srdba na one koji izmišljaju i dodavaju ispravni prethodnici su znali govoriti kaže da onaj ko smatra da u vjeru može nešto dodati ili da je dozvoljeno da se on ponaša po pravci suprotnoj pravci sredasa, kaže on je, iz, on je smatra da je postani sallallahu reka prodelijelio svoje mane. Čim on smatra da u vjeri ima nešto drugo, mimo onoga što je donio Allah u postani sallallahu reka sallallahu da je, kaže, obtužio poslanika, ali i salatu wa salam, da je pronevjerio svoje mame. Zato što oni dodaju bi vam nešto sad novo, i ovo nije doneseno i oni hoće sad da uvedu neku drugu stvar. Zade u ovome ajte Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah će dovesti one koji njega vole i one koji on voli koji će se kaže na Allahovom putu boriti i ničije se prijekora ne bojati. To je blagodat koji Allah subhanahu wa ta'ala daje onome kome on uzvisenim hoće. A Allah je onaj koji je neizmjerno blagodaran i koji daje i koji poznaje sve. Oni će se na Allahovom putu boriti, braći, da li su to male ili velike skupine. Oni koji Allah uzvisenim dovede, i koji njega voli i koji on uzvišeni voli, oni će se na njegovom uzvišenom putu boriti. Boji će se na svakakav mogući način, lažući i reke i živote i čekajući da Allah subhanahu wa ta'ala ih uvede u žennet ili da ih zade pobjedu. To su njihove žene. Njihove žene nisu izmisani i uvođenje novotarija, nego su njihove žene da se oživi sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Njegove su njihove su žene da se la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah uzdigne visoko braćo. To su žele koje žele muđahidi, koje žele one koje Allah subhanahu wa ta'ala voli, dok s druge strane vidite šta žele oni drugi braćo. Traže ono se Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, a mi se Allah uzvišenom utječimo od toga. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu gađa na svakom mjestu, a da poradi kufr, da poradi i one koji uvode u novotariju vjeru, Molim Allah da im otklone te novotarije od njih da ih naputi, da osjete pogano svojih postupaka i da ih uputi na pravi put. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Vidjet ćemo, braće, da oni koji su temeljeni ove novotarije i slične, Isto tako braće danas rade, a od čitavog porijekla i postanka svog se rade protiv islama i muslimana. Židovsko, kršćansko, judaistička i finička koalicija vidite kako napadaju islame, islame muslimane na sve strane braće. Glavni znači napadači i oni koji su u savjezu sa kršćanima doveli nevjernike u Afganistan su bile čije i u Irak su bile čije i glavni sada glavno oruđe za boru protiv islama i muslimana u Siriji su ponovo prokrete Sije. I vidimo kako se oni podmuklo provlaže i, i vam se pakuju u muslimane, a vidimo kako cijelo vreme rapiju protiv islama i muslimana. I vidimo kako ta vojska sarađuje jedna s drugim, kako se snage iz Teherana upućuju i samo iz kao sa svi ostali mjesta dolaze, ne bi li tako nastrali da porađe islami muslimane braćom. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala dao da se uvijek formiraju skupina Allahovi iskani robova, koji će se na njegovom uzvisenom putu boriti, ne želeći da žrtvuju svoje mjeske i živote na njegovom uzvisenom putu. I vidimo, alhamdulillah, nekakar alemi, da i Siri imaju velike skupine mužahida, koji su zasnovali i formirali islam, islamski emirat, želeći tako da uspostave islamsku državu i molim Allah subhanahu wa ta'ala da im pomogne na tom putu. Isto tako, građo, molim Allah, odlično da pomone sve muđahide u Jemenu, u Somali, u Kašmiru, u Sudanu, Afganistanu, Iraku, Čečeniji. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da im podari pobjedu. Molim Allah, uzvišenog da i počasti pobjedu na njegovom uzvišenom putu. Allaha uzvišenog molimo da se smiluje svima njima. Molim Allah, da se smiluje i i da nam oprosti. Da nas učine od onih koji njemu uzvišenom iskreno i bave čini. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas osnaži na njegovom uzvišenom putu. Molim Allaha uzvišenom da nam podari da i mi budemo mužahida na njegovom uzvišenom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da spoji naša srca na istinu. Molim Allaha uzvišenom da se tevhid ustali u našim srcima. Molim Allaha uzvišenom da naša ljubav prema njemu azze wa bude velika. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da shvatimo vjeru. Molim Allah da nam podari skronisljivost i ustranjost na njegovom uzvišenom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala još jednom da oslobodi ovu skupinu svećeni. Molim Allah uzvišno da razbije nevjednički obruč oko njih. Molim Allah azze wa žel da i pomogne da ih obskrbi odakle se ne nadaju. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da spusti svoju pomoć i počeli meleke u pomoć njima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da unisi kufr i nevjednike na svakom mjestu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sruči svoju kaznu na židove, na crkane, na šije proklete i na sve one koji se bore protiv islama i muslimana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari islamu pobjedu, a da porazi kufr nevjerovanja. Amin. نقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.